Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Avui fem memòria amb una dona d'Argelers i de família molt antiga d'Argelers. Ens ho explicarà tot. Jacqueline Pairot, bon dia. Bon dia. I gràcies d'haver vingut aquí a Ràdio Arrels a parlar d'Argelers, heu estat eh, durant 19 anys elegida a l'Ajuntament sí. de Regelers, primer amb el Medi Ambient sí. i després el patrimoni i la catalanitat. Heu estat mestra d'escola, presidenta de l'associació Albera Viva. Hem de parlar de moltes coses, doncs, però comencem parlant d'Argelers. He dit eh, de família, de generacions d'argelers, no? Penso abans de la revolució. Abans de la revolució. Teniu sí. constància d'això, eh? Sí, d'això sí. Perquè abans eren de Prats de Molló et de Sant Llorenç, i sont dos germans que van baixar i mm, donc van comprar una, un mas i se van instal·lar van tenir cabres, vaques, que portaven les cabres à la jasse d'un Pairot i el mas es deia el Donc, tinc documents eh, per, per dir tot això, sinó no podria dir com d'aquesta manera i afirmar. I el Mas d'en Peirot encara eh, existeix? És, és darrere el castell de Valmy. D'acord. I heu nascut aquí? No, no veu néixer no. al centre d'Argelers, eh? Al centre d'Argelers, al poble, sí. dins la família de la meva mare, que és una família que és de l'Alt Empordà, eh? Sí. Eh, encara que la meva àvia va néixer a Puntellà, la meva mare a Bonpas, però l'avi va néixer a Vilomaniscle. Mm. Molt bé. Doncs els Pairot tenen l'origen a l'Albellespí i els dos germans, eh, un es queda a l'Albellespí, dos germans van dos, baixar a Argelers. I es van partir al mas, donc tinc un document que diu aquesta part és d'un, l'altra part és de l'altra, i és not encara vaig, vaig visitar quan hi havia eh, el senyor Serafín a la masia per me donar compte de com vivien i tot això. Mm -hmm. És un mas molt agradable, una mica amagat dins les roques, és un mas de l'Albert. D'acord. I ara eh, què hi ha en aquest mas? Qui hi ha? Hi ha um, gent ingleses que el van comprar quan hi van ser refent, va marxar del, mm. del mas. D'acord. És un mas amb molta història. Continuem encara parlant d'aquest mas eh, Pairot, eh, perquè sé que ho he explicat abans de començar aquesta entrevista, que va acollir gent que estaven el camp de concentració d'Argelès, sí, no? Sí, els artistes de, del camp d'Argelès, l'amo, el, el senyor Puig, els va recollir al, al aquest mas i van poder escriure des del Rosselló, van fer quadres, van fer escultures, el senyor Lantada i tot això, i, i són unes d'aquestes obres són dins el memorial del camp d'Argelès, que és a Valmy, aquest lloc, al primer pis. Mm -hmm. Uh, sabem que el Vall eh, d'Argelers, Pere i Lagàs, és fill de la retirada mm -hmm. i sembla que va néixer aquí, en el Mas Pairot. Sí, va néixer aquest mas, sí. I jo vaig néixer a prop de la seva casa, al centre del poble, eh, plaça dels Castellans, a prop donc la place antiga, eh, de, darrere de les muralles d'Argelers. Veu néixer doncs, eh, aquí al centre d'Argelers i després veu anar a viure en un mas a l'exterior d'Argelers, que ara ja és a l'interior, no? Mm, sí, això seria... ja, perquè hi ha 300 metres del centre del poble, però era un mas i ara és una part d'Argelers. Mm -hmm. Quins canvis, no, Argelers de la Merenda? Senyora Jacqueline Peirot? Molt, molt. Des del moment que jo caminava per anar a l'escola amb el carrer tot ha canviat. Uh mhm. -huh. Però ha canviat, però guardem aquesta memòria i penso que Argelès es guarda una mica com si fos un poble d'abans, perquè la gent es troben, hi ha una convivialitat, ens hi ha una manera de viure que fa que sem sempre un poble. A l'estiu aquesta convivialitat desapareix segurament, no? No, és el mercat que dona aquesta cosa perquè la gent van fer el mercat i es troben, que sigui l'estiu com l'hivern. Mm -hmm. A quins records teniu d'aquell Argelès de quan éreu infant? Perquè de turisme no n'hi havia en aquell moment. No. Donc, jo és... Eh... els camps, la vinya... Els pescaires també? Els nous no anaven à de mar mhm. massa. Mm. Eren era ah, eh? Donc, quan feien una caminada amb l'avi i tot la Massana o anar dans del castell de Valmy, eh, donc més que la, la I la gent no anava a banyar-se a la platja? Sí, els altres sí, sí, però nosaltres no. Sí, em recordo sí. la platja amb els pins, el diumenge anar a passejar, fer un bany. Uh mhm. -huh. El diumenge hi havia argelers sentats sot, sota els pins a menjar. Mm. eh? Era una sortida. A la torre d'en Sorra hi havia dos amics a la torre d'en Sorra hi havia dos amics aixecats punta d'alba es batenant els ulls mirant boca badada les galtes de bufet que s'entornen al port i la mar sempre blava i el cel sempre blau i la mar havia dos amics a la torre d'en Sola. Hi havia dos amics. Un dia ve de néixer, una vida se'n va. Hi ha tants amors que neixen i tants que no vindran. Per estesar els anys i la mar sempre blanca Calina Peirot. Heu estat mestre d'escola, doncs veu fer estudis en aquest sentit? No, vaig marxar des de l'universitat ah. i vaig marxar a París, on hi havia feina, i vaig començar com això. Fer treballar i després passar els exàmens, el certificat d'aptitud pedagògic eh, a París, però mm. vaig marxar sortint de l'universitat. És a dir, que durant uns anys heu estat fora del país. 22 anys. 22 anys. I quan heu pogut tornar, heu tornat. Sí. Ho he demanat cada any, eh, cada de tornar. Any. Com tota la gent del país que volen tornar, sí. no? Comencem eh, aviat a demanar sí. si podem tornar. I quan toca, però... toca. Toca. Heu fet de mestre aquí a on? Argelès, non? Qui? non, Argelès, que s'il y c'est une non et que, que c'est serait mieux de faire. Donc, il y en un premier al Albert Claudion, mhm. donc 13 ans. Després Bachana à à la Roque de l'Albert, à Palau del il y a acabat la carrière de maître, eh, de professeur des, des écoles, à mhm. Elne. En teniu bons records d'aquest treball, d'aquesta feina molt, que heu fet com a molt, mestra? Molt. A vegades em, els alumnes em manquen. Sí? Sí. Crec que sem, sempre eh, mestre quan mm-hmm. comencem. Mm. Heu estat 19 anys, doncs, elegida a l'Ajuntament d'Argelers. Per què us hi veu implicar en aquesta història? Perquè m'agrada el, el debat, m'agrada eh, m'implicar dins la vida del meu poble. Em va mancar durant 22 anys. Eh? Eh, donc l'Albert eh, era un canvi total. Baixar de París i trobar les seues origins i donc me va demanar una implicació per anar més endavant mm. del mm. que pensava o que havia somiat cada estiu o veníeu també de vacances, sí, no? Sí, cada Segurament. vacances. Primer en el terreny del medi ambient, després de la catalanitat i del patrimoni. A les darreres eleccions municipals no us veu tornar a presentar. No. Cansada? No, no cansada no, però m'havia posat com regla de fer tres mandats i després de deixar la plaça perquè hi ha molta gent que tenen idees i que poden fer coses. Mm -hmm. Donc, uh, sóc sempre present a una acció, a una altra, però he deixat la meva plaça. Aquesta és una actitud no gaire freqüent entre els elegits. No? Però... Deixar la plaça perquè vinguin d'altres, de nous? És la, és la meua. D'acord. <laughs> és la meua. y a més, he acabat amb el memorial del Camp d'Argelès. Sí. Doncs des eh, m'havia posat coses a fer, hi ha coses que no he fet encara, una capella que no he pogut restaurar, però ja, jo un quadre des choses à faire. Donc, els quadres de l'església i la restauració havia avançat, el centre d'interprétation de l'Albert és una cosa que funciona, i em quedava al Memorial del Camp. Això és una cosa que portava durant 15 anys i no ho veia arribar. I quan va arribar va ser el mes de febrer, sí. l'inauguració, i jo vaig parar al mes de març. Mm -hmm. Doncs eh, havíeu arribat a la realització del memorial, que era un dels objectius principals del vostre mandat. Veu treballar molt doncs, tot el tema de la retirada Mm. Un tema delicat, perquè per molta gent era incòmode, però en canvi el veu imposar. Eh, no era incòmode, perquè a Argelès des de 99 amb en Jean Carrera van començar l'Ajuntament i els elegits D'accord, parfait, mémoire dans le camp d'Argelès. Donc c'est un travail que se fait fait des de 99 Pierre Fuentes, Jean Carrère, y a en Pierre Ayagas et d'altres elegits. Donc després a composar cette mémoire dans un et i et i des documents pour présenter sobre le camp d'Argelès. parce que ce potana a, a un lloc de pedre à visiter, Pro Argelès només y a la y a això és une chose difficile de faire sentir ce que se va sur sobre plage platja des de no se veu il Hi ha el mar i la sort. Mm -hmm. Doncs són coses que cal aportar documents, però cal trobar els documents, pour -hmm. però departamentals amb la Christine Langer i ens han ajudat, hi ha la maternitat que s'ha fet, hi ha moltes coses, les rutes de la memòria, tot s'ha presentat bé i s'ha de continuar. Us ha costat de poder treballar sobre aquest tema? La gent se demanaven què se diria, com se faria. Hi havia... Eh, Jean-Pierre Fuentes que ho va fer de réunir la gêne de la retirade, que nous tenions la matèche euh, visio d'aquest camp o dels camps, eh? perquè le camp d'Albarcarès, de Sant Sabrià i tout això. I a à Metz, fills i les filles de la retirade, amb l'association Free, que se es va constituir després, és això que va ajudar més, Parce qu'elles també demandaient, els pares no havien dit tres. I jo vaig encontrar républicains també au Centre d'études Catalanes à Paris, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, i és això un en Frank Lapers, que va présenté une exposition sur le camp i em vaig dir, doncs t'han parlé d'un camp, però el camp és això. I el vaig veure la première vegada à travers les quadres de Joseph Frank Lapers mhm. à Paris. Donc, entre les études que je fais euh, en catalan, cette cette amb républicains, republicans, tota euh, tout això en bas portar l'université catalane d'Estiu de Prada toute cette discussion et tout est chaud m'a fait que le projet d'un mémorial m'intéresse vraiment. potser no moriré d'enyorança, ensenyorança viuré. Jacqueline Peirot, responsable també del Patrimoni de la Catalanitat a eh, l'Ajuntament d'Argelers. El patrimoni d'Argelers és més important del que sembla, perquè sí. la imatge normalment és càmpings a l'estiu i Argelers que ha desaparegut. Abans ens heu dit que es manté encara eh, al centre d'Argelers aquest viure de poble, la Torre de la Massana, mm. la Capella Sant Llorenç del Món, el Castell d'Ultrera, tot això ho heu revaloritzat vosaltres, no? es donar una autre image d'Argelès. L'image dels campings, du tourisme, est une chose B, i és normal, il y a quand même aquesta descoberta Euh, donc, ça guiades, hem fait un recorregut par la montagne un réseau culturel, que, dit l'histoire d'Argelès et tout ça, tout en caminant. Il y a les d'Argelès, qui est un patrimoine molt que no és acabat, en fait, fet est en fait, fet squadres quadres del segle XVI, i est de Renaissance catalane, també, donc a tout tout studies que s'han fet, i després eh, hi ha encara coses, una capella Sant saint a restaurar, pro una vida més cultural. Hem començat a fer els estius del patrimoni, amb conferència. I, I la gent que ve a l'estiu li interessa? No hi ha tanta gent que quan hi ha les deferlantes a Argelès, sí. <laughs> ho penseu, sí. però hi ha un públic per conèixer per això, aquesta, sí. aquesta memòria. Mm -hmm. sí. D'acord. Heu estat també, Xicalena Pairot, presidenta de l'associació Albera Viva. També m'havia fixat 10 anys, doncs al cap dels 10 anys i al cap de, de la fi d'un projecte mm. Memòria Terra, que nosaltres en tenim una part, era el país Pirineu Mediterrani que ho portava, donc eh, amb eh, els companys, que és Jean-Pierre Lacombe, Martine Camiade, la Morissette també hem, hem treballat i després d'altres, eh, de companys que s'han afegit i que han sempre treballat sobre l'Albert, eh, hem fet aquest projecte, que era un projet interreg, donc par une association, era une valorisation de l'association, i, y eh, a hem deixat eh, -hmm. perquè hi havia la guia transfronterera, però que parlava de tota l'Albert. I transfronterera vol dir que era d'un costat i de l'altre, i això interessava molt de gent d'aquí per caminar i sense frontera. Mm -hmm. uh, Jacqueline Peirot, heu dit en una entrevista com a presidenta de l'Associació Albera Viva, que ja no ho sou, no hi pot haver identitat sense memòria. Eh, encara us interessa, perquè ja no sou ni responsable a la Vera Viva, ni responsable a l'Ajuntament d'Argelers. Bé, encara us interessa tot aquest, aquest treball de, de recuperar la memòria o de conservar la memòria? Molt, molt. Eh, m'he deixat un any, eh? però sí. penso que treballaré sobre documents que m'han arribat dins les mans, deliberacions que he vist, perquè buscant una cosa o una altra a l'Ajuntament he trobat deliberacions sobre quan se va treure les portes de la, de, de la vila d'Argelès, del poble d'Argelès. Hi ha un any a on van treure les portes. Hi havia portes? Hi havia portes, sí. Hi havia també muralles, doncs, o...? Hi ha muralles, sí. Hi ha muralles, amb una porta, o amb portes. Amb I quan, portes. I quan va ser que van desaparèixer? Tres portes. Um, això no ho diré precisament, no sé si és 1862 o sí. 8, no me'n recordo. No, no, eh? Treballeu, doncs, en la història d'Argelers, concretament? Sí. I això voldrà dir eh, escriure articles o llibres o fer alguna cosa, exposicions? Això no ho sé. Encara no ho sabeu. No, no, no tinc projecte sobre això. Tinc el projecte d'escriure l'història de la meva família. Això sí tinc com projecte també de continuar sobre el camp d'Argelès, perquè quan he tingut dins les mans la llista de la gent que s'ha mort al camp, eh, tinc ganes de, de saber més coses de tot això. I com es podria fer per saber més coses de tot això? Retrobar? Retrobar documents que arribaran, encruar la memòria amb els documents que són els arxius, que seran al Memorial de Ribes Altes, que són a llocs com al Barcarès o a Sant Sabrià encara, i a la maternitat d'Elna també. Ja ho hem fet amb els nens que van néixer al camp i que van anar a la maternitat o que van néixer a la maternitat i després van anar a morir al camp d'Argelès. Tot això cal encruar aquest, mm. aquests documents i penso que no és jo que ho puc fer, però historiadors que després podran interpretar donar, tot això, eh? interpretar eh? i donar suport. Jacqueline Pairot, eh, ens heu explicat que sabem que veu néixer al centre d'Argelers i que la família tenia més tendència a anar cap a l'Albera que no pas cap a la platja. Sí. Eh? L'Albera, doncs, era el lloc natural de passejada per vosaltres. Sí. Coneixeu a fons l'Albera. A més a més, heu estat presidenta de l'associació Albera Viva. L'Albera també ha canviat molt la vera de, de la vostra infantesa a l'Albera d'ara també ha canviat molt. Hi havia vida laboral a l'Albera quan éreu infant? No me recordo. No recordeu? <laughs> Penso que no, eh? La gent havia baixat perquè els mas, com són ara, hi ha gent que han restaurat, però hi havia poca gent, la gent volia baixar la plana per la vinya. Veig el meu avi tenir un ramat però jo no me recordo del ramat, donc quan vaig néixer no el tenia més. El vostre avi s'estava a Argelers i tenia un ramat. Sí. I el portava a pasturar a l'Albera. A la i potser a l'Albera, però eh, les coses d'abans del roc de les cabres i tot això era passat. Crec que després de la guerra de 14-18 se van girar cap a la vinya i van canviar la manera de treballar la terra. Mm -hmm. Acabem. El projecte Albera Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO pot tornar a, a ser d'actualitat? O què en penseu? Caldria una voluntat eh, forta per al portar, però era un projecte eh, important per l'Albera. per conservar aquest albert. Però un projecte a on caldria eh, unitat entre els pobles de l'autre costat i els pobles de, de Catalunya Nord. S'ha creat una associació. Aquesta association... ...travaille amb la mancomunitat de la costa i d'Argelès i Ardelne eh, sobre un projecte també de valorització i de turisme dins l'Albert. Però ara no sóc elegida, donc no vaig a les reunions i no sé a quin punt en són. Heu dit seria important per l'Albera que l'UNESCO doncs, li donés eh, la designació de Patrimoni de la Humanitat. Us fa patir l'Albera, el futur de l'Albera, o el tenim assegurat, aquest massís? No, és una cosa fràgil. nous se comment que, peut se pot fer. Fins ara tenim sort que no s'ha construit dans el massif, ou si ça fait une mica de cases, une poc, Quand Quan mirem l'Albert, eh, veiem una visió d'una muntanya i tot això, però y ha molt de travail a fer netejar els boscos, une una mica més de bide hi ha, hi ha problemes també amb el, el surt, com les vaques de casens que passen. Aquestes vaques que es eh, passegen sí, que se sense passegen, control. Però que són agressives. Hi ha el CIVU des Albert, el sindicat que travaille sobre anadins l'Albert, à que se passe, la piste si tout est chaud. Il y a le travail que ça fait en Balsmumbes, par Notoni Alfo qui travailla de mhm. manière conjointe par la préservation dans, Il y a une messe de différence de l'altre costat, comme le Maniscle. C'est un petit poble de 100 habitants, de 120 o 130, i del nostre costat, quan se puja a l'alberic es veu la costa amb les cases que hi ha, hi ha una diferència entre el sud i el nord, però a dalt de la muntanya hi ha sempre una preservació. Argelès, de fet, també. a a dalt també, a Porvendres, a Banyuls. No, crec que hi ha aquesta idea de conservar un massís eh, natural. Uh mhm. -huh. I aneu encara a passejar per l'Albera? De tant en tant, no gaire, però tinc aquesta imatge sempre del massís i m'agrada més veure eh, el mar de dalt sí. que de la platja eh, em sembla que quan he fet eh, viatges he tingut la mateixa impressió que tinc quan sóc a dalt de la Massana. Em sembla que eh, aquesta part d'Argelès és una isla, perquè es veu el mar, es veu la costa amb les roques i això és important. Mm. Tenir sempre el mar present però m'agrada més des de la muntanya. Quan éreu a París, somiàveu més amb l'Albera que amb el Canigó? Sí, crec que sí, de sempre. Per vos és més important l'Albera que el Canigó? No, els dos són el importants, sí. perquè quan veig el Canigó aquest matí, quan l'he vist blanc, sí. eh, és associat amb l'Albera perquè és una cosa que veiem sempre, és un paisatge que tenim. No podem dissociar aquesta fi dels Pirineus amb uh, el Canigú. Mm. No, no, no. D'acord. Jacqueline Peirot, una dona d'Argelers, de família d'Argelers de moltes generacions, té constància que els Peirot eren argelers ja abans de la Revolució Francesa. Teniu feina per anar retrobant tota la vida dels Peirot, no? Si, però m'apujaré amb els documents que tinc. En tinc un que és escrit en català, perquè compren terres argelès, però passen l'acte a Peralada, al comtat de Peralada. Donc tot això donne une idée de com Il y Hi havia menys frontières que Parce perquè si se pot comprar terres un acte d'un costat, per terres que són a Argelès, no sé. Jacqueline Peirot, gràcies i bon dia. No, gràcies a vostè i bon dia també. Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.